ขอนอบน้อมต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ตรัสรู้สัจธรรม เข้าถึงความจริงมีความปลอดโปร่งรู้ตื่นเบิกบาน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ทรงจำแนกแจกแจงธรรมเพื่อสัตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงความจริงเข้าถึงความบรรทุก โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากใครๆ โดยที่สุดแม้แต่คำว่าขอบใจ ขอน้อมน้อมต่อสัจธรรมซึ่งเป็นความจริงตามธรรมชาติ ใครจะรู้หรือไม่รู้พระสัจธรรมก็เป็นอยู่อย่างนั้นกราบน้อมน้อมต่อพระยสงฆ์ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า และได้พยายามถ่ายทอดคำสอนของพระองค์มาสู่พวกเราเป็นเวลา2,500กว่าปีมาแล้ว ถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์ หมู่สงฆ์ก็เจริญพรญาติโยม สบายสบายนะนั่งในท่าที่สบาย ถ้าจะให้ดีนะนั่งยกมือไปด้วย เพราะว่าคนจะได้ไม่เบื่อ เพราะบางครั้งบางครั้งสิ่งที่อาตมาพูดไป คุณอาจจะไม่รู้เรื่อง เพราะว่าการที่เราเคลื่อนไหว แล้วก็ฟังไปด้วย เรารู้การเคลื่อนไหว แล้วเราก็ได้ยินเสียง จิตของเราจะไม่ถูกกระชากไป กับผู้พูดมากเกินไป บางครั้งเราอาจจะตามเนื้อหาได้ไม่ทัน เราก็จะไม่ได้ไปตกสู่ความเบื่อความเครียดก็สบายสบายฟังเท่านั้นก็พอ จริงๆการเจริญสติหรือการฝึกความรู้ตัวตื่นตัวนี้ มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในในคนนั้นในคนทุกคนถ้าว่าโดยถึงที่สุดแล้ว แม้แต่ในสัตว์เดรัจฉานก็มีคำพูดจึงเป็นเพียงการสื่อ ให้คุณกลับเข้าไปดูสิ่งที่มีในคุณเท่านั้นเอง ไม่ใช่ผู้พูดจะจูงคุณไปสู่อะไร ความรู้สึกตัวเป็นเรื่องง่าย ๆ เป็นเรื่องสบายๆไม่ใช่การเพิ่มภาระ อย่างการพลิกมือแต่ละครั้ง ขึ้นไหวเป็นจังหวะจังหวะนี้ เป็นการกลับมาสู่สภาวะง่าย ธรรมดาธรรมดาอย่าทำเพื่อรอคอยอะไร อย่าทำเพื่อที่จะไปเข้าถึงอะไรข้างหน้า เราทั่วไปมีความคุ้นชินชนิดหนึ่งว่า ถ้าเราจะทำอะไร เราจะมีเป้าหมายเพื่อจะไปถึง นั่งสมาธิ เพื่อจะได้สมาธิ เพื่อจะได้โน่นได้นี่ จริง ๆ ภาษาพูดมันหลอกลวงเรา นั้นที่ยกมือนี้ไม่ได้ยกเอาอะไรนะ ยกเท่านั้นก็พอ ไม่ได้เพื่อการเข้าถึงอะไรข้างหน้า มันสมบูรณ์อยู่แล้ว การขึ้นไหวเบาๆ คลายๆ จะเป็นการปรับความราบเรียบเสมอ ง่ายๆ ถ้าเราจดจ้องมากพยายามประคองจริตสังเกตสติหรือความรู้สึกตัวนี้ มันเป็นภาษาโูนนะหลายหลายหลายคำที่ใช้แทนกัน สติบ้าง สัมปชัญญะบ้าง รู้ตัวบ้าง คำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้แทนกัน แต่จริงๆ อาการมันไม่ยากอะไร อย่างกำมือนี้รู้ไหมคือสามารถสัมผัสได้ทันที คือถ้าเรียกชื่อมันสตินะ สติปัฏฐานนะ สติปัฏฐานสีนะ รู้สึกตัวนะระลึกได้นะคำพูดกับอาการเป็นคนละอย่าง นั้นการทำความรู้ตัวอันนี้ เป็นเพียงกระตุกการกลับมาสู่ธรรมชาติเดิมๆง่ายๆแค่นี้เองแล้วจะเป็นการพักผ่อนไปในตัว ในขณะที่เราเคลื่อนมือสบายๆสังเกตนะ ความรู้สึกตัวธรรมชาติอันนี้ ไม่มีอะไรมากนะ ลองแค่สังเกตกันนะนี่เรานั่งตัวตรงไหมคอตึงหรือเปล่า หลังงอไหมคลี่คลายไหมอึดอัดไหม ขณะนี้ตะโพกสัมผัสพื้นเป็นอย่างไร แค่การกลับมาสังเกตอาการง่าย ๆ แค่นี้ ภาวะเหล่านี้แหละที่เรียกว่าความรู้สึกตัวหรือเรียกว่าสติ และแต่จะเรียกมันว่าอะไร แต่อาการนี้เป็นอย่างนี้ ความรู้สึกตัวตื่นตัวนี้จะทำให้เรา คลี่คลาย ไม่ใช่การเพิ่มภาระนะ นั่นการเคลื่อนไหวมือไปอย่างสบายๆคลี่คลายนี้ จิตมันจะค่อยๆ เรียบลงตามธรรมชาติไม่ต้องไปทำอะไรมันตรงนี้นะครับแปลก how to be aware of uh, body and mind everybody have as uh, the energy of habit uh, even though the animal also have the, the mindful or uh, awareness as a nature. Uh, so when we come to uh, be aware of our hand movement, each, each time we try to contact such a movement with uh, just movement. It's not anything, it's not get anything, but just movement just will try to uh, be aware of pure mindfulness, a pure knowing what we are doing. Uh, try to uh, keep relaxation, you know, have strong attention, try to do it relax, mindfully, gently, and softly at the same time. So try to observe every uh, every sense refilling with the pure knowing, pure aware. It's not trying to create any thought, uh, any meaning, any concept as a movement. Just uh, keep the pure moving only. เมื่อเราซ้อม <coughs> ให้จิตคุ้นจินกับสภาพแห่งการเคลื่อนไหวล้วนๆรู้ล้วนๆโดยไม่ต้องเอาเหตุเอาผลอะไรกับการเคลื่อนไหว ไม่ต้องตั้งคำถาม ไม่ต้องหาคำตอบ ไม่ต้องยกอะไรมาวิพากษ์วิจารณ์ การเคลื่อนไหวล้วนๆทุ่นๆ พริบตารู้กืนน้ำลายรู้ กายกับใจสอดคล้องกันอย่างลงตัวนี้ภาวะแห่งความเรียบง่ายจะปรากฏ ง่ายสบายผ่อนคลาย นั้นจึงไม่ต้องรอคอยอะไร ถ้าว่าโดยที่สุดแล้วเนี่ย เรานั่งเอาอะไร นั่งเพียงเพื่อที่จะนั่งก็พอไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านั้น สภาวะแห่งความสมดุลกันระหว่างกายกับใจนี้ จะเป็นเรื่องเรียบง่าย เมื่อเรารู้จักตัวนี้หน้าตาแห่งความรู้สึกตัวสดสดง่าย ๆ อันนี้ โดยไม่ต้องใส่ชื่อใส่ยี่ห้อไว้หนึ่ง สอง สามก็ไม่ต้องคิด ยกหนอเคลื่อนเนาะก็ไม่ต้องพูด แม้แต่พูดอยู่ในใจ ล่อยให้ความรู้เคลื่อนไหวล้วนๆง่าย ๆ นี่ปรากฏตัวออกมา แต่ในระหว่างที่เราเคลื่อนไหวพิ่รู้ง่าย ๆ เคลื่อนไหวรู้เคลื่อนไหวรู้เนี่ย บทสนทนาภายในของเรามันจะเยอะไม่ใหม่นั้นไม่ต้องยุ่งกับมัน ปล่อยมันไปก่อน ปล่อยมันไปก่อน เพียงรู้ว่ามันคิดแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปทำอยู่อย่างนี้ ซ้ำๆซ้ำๆนี่คือการสร้างความคุ้นชินชนิดใหม่ เราทั่วไปนั่งอยู่ก็คิด เดินก็คิด กินก็คิดนอนก็คิด แม้แต่นอนจริงๆก็ยังฝัน เห็นคิดได้ยินคิด นั่นการเห็นล้วนๆ ได้ยินล้วนๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายๆ สบายๆนี้มันข้ามไป เพราะคนทั่วไปเราเรียนหนังสือทางโลกเขาจะสอนให้เราคิดไอ้นี่คิดไม่เป็นโง่เขาจะบอก ไอ้นี่ไม่มีหัวคิด ความคิดที่เราจำเป็นต้องใช้งานมัน อันนี้เขาเรียกว่าการใช้สติปัญญา แต่ความคิดที่เรายังไม่จำเป็นต้องใช้มัน เขาเรียกมันว่าความฟุ้งซ่าน ความสัดสายของจิต นั้นทางโลกเขาจะสอนให้เราคิด คิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างน้นอย่างนี้ แต่เขาไม่ได้สอนวิธี สลัดความคิดที่ไม่จำเป็น การถอยออกมาสู่ความเรียบง่ายอันนี้ เรามีแต่การสั่งสมการคิดนึกได้ยินคิดได้เห็นคิด บางครั้ง ความคิดนี่น่ากลัวนะ ถ้าเราไม่รู้จักมัน คุณเดินไปสู่ที่มืดมืด ถ้าคุณรู้สึกว่ามินมีอะไร อย่าง หลายคนกลัวผี ทั้งๆทที่ไม่เคยรู้เลย หรือเจอมันเลยว่ามันคืออยังไง แต่คนก็กลัว คนอยู่ในที่มืดก็ไม่ได้ ความคิดจะลองบางทีแม้แต่บ้านตนเอง อยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน สักวันหนึ่ง พ่อแม่ญาติพี่น้องต้องไปทำงานที่อื่น แล้วเราอยู่บ้านคนเดียว ไม่กล้าดับไฟ เรากลัวแม้แต่บ้านที่เราคุ้นเคย บ้านไม่ได้ใช่สิ่งน่ากลัวภูเขาป่าช้าไม่ใช่สิ่งน่ากลัว แต่วิธีคิดที่มันผลิตเรื่องราวขึ้นมา อย่างไม่ชันฉลาดนั่นแหละสร้างความกลัวขึ้น it, it, it is about the, thought and thinking like a illusion. We, we, if we lose uh, some of it, we lose the mindfulness, the dust comes. When the dust comes, create many pictures. We call uh, mental picture, try to cheat and try to deceive at many ways uh, sometimes we stay in alone in a house, in somewhere we don't family in. Uh, we created thought like it, and then such a thought come to dominate us and cheat us uh, like uh, the ghost, like a devil come to cheat us. Uh, the love, the hate, uh, greedy, delusion uh, created by the thought. Thought create such a defilement so We need to use the, the thought. Don't let the thought use us. But when we have the mindfulness or wisdom, use <coughs> the, the thought or the thinking, we call the wisdom. If you let the thought or thinking uh, dominate us or uh, order us, we call the defilement or devil. So we need to develop the energy of mindfulness or you, you God the right way. So sometimes we, we fear, fear ourselves, fear somewhere, uh, fear some uh, place we, when we stay alone. So that's the, the thought the thinking she uh, try to lure us, try to uh, push it and it, miss way. <coughs> so need to be aware, to be, to be aware of the thought all the time by create the energy of mindfulness. And some some nights also we create a dream like this, and then because of the thought, when you thinking in the daytime, we call environment. When we think in the nighttime, we call the dream. <clears throat> so we need to develop the energy of mindfulness for control the thought of the thinking all the time. Otherwise, the energy of thought will cheap up all the time. That's the cause of suffering. คนเรายิ่งโตขึ้น จะโง่ง่ายขึ้น โง่ลึกซึ้งขึ้น ถ้าเราไม่ได้รู้จักสภาพแห่งความรู้ตัวนี้สมัยเราเป็นเด็ก แม้แต่เรากลับไปดูเด็กๆเนาะ เด็กนักเรียนอนุบาลสามขวบสี่ขวบเขาเล่นกันซัวเล่นของเล่นกัน แล้วก็แย่งของเล่นกัน เด็กเขาก็ตีกันแป๊บเดียวเขาร้องไห้จ้า ไม่ถึงสองนาที น้ำตายังไม่แห้งจากแก้มเขาก็หันหน้าเข้าไปเล่นกันได้แล้วเขาลืมแล้วว่าเขาได้ร้องไห้จ้าเพราะการทะเลาะกัน แต่สำหรับผู้ใหญ่เราอย่าว่าแต่ใครจะมาทำให้เราร้องไห้ แค่เราเริ่มระแวง แค่เราทำงานร่วมกันมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันสักครั้งหนึ่ง เรารู้จักการสมานแผลใจนี้ช้ามาก ยิ่งมีการเบียดเบียนกันตำหนิตีเตียนกัน วิพากษ์วิจารณ์กัน หรือทะเลาะบ่อแว้งกันอย่าว่าแต่สามนาที จะหันกลับมา สนิทได้เหมือนเดิม บางทีเป็นปีหนึ่ง เป็นเดือน เป็นเดือนสองเดือน เราคิดถึงเรื่องนั้นเรายังรู้สึก เจ็บปวดมีแผลใจ งั้น ยิ่งโตขึ้น ยิ่งยากที่จะอยู่กับความเรียบง่าย นั้นธรรมชาติแห่งความเดิมๆเปล่าๆง่าย ๆ เนี่ย จะห่างออกห่างออกสำหรับการเรียนรู้แบบโลกๆ อันถ้าเราได้ฝึกเจริญสติแล้วเนี่ย ความฉลาดเราจะเป็นเหมือนผู้ใหญ่ แต่การสามารถสมานแผลใจ ให้กลับสู่ปกติเราจะคล้าย ๆ เด็ก ที่มันกลับมาสู่ความเป็นปกติได้ง่ายมาก ถ้าเราไม่ได้มีการฝึกตัวนี้ การเจริญสติอันนี้ความโกรธความกลัว ความวิตกกังวล จะทำร้ายจิตใจเราได้ง่ายมาก นั่นธรรมชาติแห่งความรู้สึกตัวอันนี้ มีคุณค่าต่อชีวิตมากเลย แต่ถ้ายังฝึกไม่มากพอ จะยังไม่เห็นคุณค่าอะไรมันมาก ถ้าสะสมความรู้สึกตัวอันนี้ ให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาระดับหนึ่ง เหมือนความรู้สึกตัวนน้อยๆ ที่เราทำไปเนี่ย ทีละขณะ รู้ทิ้งไปหายไป ไม่รู้ได้อะไร หลายท่านอาจจะตั้งไม่เห็นได้อะไร มีแต่ปวดแต่เมื่อยแต่เบื่อเอ๊ะทำไปฉันจะได้อะไร ทำงานได้วันละห้าร้อยวันละพันยังคิดออกไ วันเมื่อวานเนี่ยทำทั้งวันฉันได้อะไร เรื่องนี้ตอบไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าไปสัมผัสเขาเรียกว่าประจักษ์แจ้ง พูดภาษาไทยให้มันง่ายๆ ตื้นๆเป็นภาษาต้องเข้าไปจัดเอเอาอาการอันเนี้ยถ้าบอกกล่าวก็เพียงแต่คำพูดให้เราคิดตามเท่านั้นเอง นั้นในความรู้สึกตัวที่กระทำขึ้นไปให้สมบูรณ์ มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เมื่อมันเรียงตัวกันได้สมบูรณ์ระดับหนึ่ง ความเบื่อความเซ็ง ความหดหู่ซึมเศร้าที่เราเจอนี้มันจะพลิกไปอีกด้านหนึ่ง ขอให้เพียงแต่ความรู้สึกตัวกายไหวใจรู้นี้สัมพันธ์กันไม่นานสักสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งที่กายกับใจอยู่ด้วยกันล้วนๆโดยไม่มีความเบื่อเข้ามาแทรก ความง่วงเข้ามาแทรกหรือการคิดนึกตามเรื่องความคิดไป ถ้าแค่ความรู้ตัวกายกับใจสัมพันธ์กัน อย่างคลี่คลายปลอดโปร่งเบากายเบาใจภาวะแห่งความตื่นตัวจะปรากฏขึ้นมา ง่าย ๆ เพราะสิ่งนี้มีอยู่แล้ว มีอยู่แล้วเ่ัเราคือ I mean take a wrong breath, deep breath, Lamila. Move. Talk about the the thinking, uh, the thought can be cure, uh, can be enemy, can be our enemy, can be <coughs> a bad friend. Because uh, when we uh, are brain for a person, we are peace for a person, abuse for other person, as a, the children, they can forget such a, a bad word, such a bad action, such an unbeloved speech really, really quickly. But if such a bad word, such a bad action as an adult uh, make each others, we uh, get the, the hurt feeling, hurt feeling each other. We remember such a bad feeling very long, long time, maybe one year or one month. But the uh, the children they forget it really quickly because uh, the thinking or the, the, the thought cannot cheat the children because the children they have the pure mindfulness <coughs> by nature, yeah, the pure. So, but we are get in the thinking, get in the thought all the time. Such a thought, cheat, uh, such a thought dominate again and again, become our life. Uh, so when we come to practice like it, we hope the result of the practice, we hope to get the effect of the practice like it, and because of the giving, because of the desire, they live it in us all the time. But the the child heart, the child mind, really pure they still have no any uh, any delusion, any desire, dominate any attachment. Uh, but the adults, a lot of these uh, negative things, so really hard to uh, keep steady the life with the simplicity, simple life. But the the child life is very simple, very easy. But the adult, we are adult, we create a lot of thought all the time. So uh, when we practice like this, pure mindfulness, pure in can create the wisdom as a adult, but can focus the negative thought, negative thinking, negative uh, thought as a child. We can forget such a, a bad action, bad thought really, <clears throat> really quickly. So we try to observe such a thought all the time by pure knowing. Okay. เรื่องนี้เป็นเรื่องของการฝึกฝน ไม่ใช่เรื่องความเข้าใจทางมันสมอง ความเข้าใจจากการพูดการแนะนำเป็นส่วนทำให้เราจับทิศทางที่จะวางเทคนิคในการปฏิบัติของตนเอง นั้นความรู้สึกตัวเป็นเรื่องง่าย อยากจะเรียนรู้จน จนหายสงสัย ให้ทำเงื่อนไขสามประการนี้ให้ชัดหนึ่งทำด้วยความจริงจังตั้งใจ สองทำอย่างต่อเนื่อง สามทำให้ถูกต้อง ความจริงจังตั้งใจหมายถึงว่า คือเมื่อ เมื่อคืนเราได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่ององค์ธรรมห้าประการ ที่ว่าศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิปัญญาศรัทธาคือความ ความมั่นใจนะความมุ่งมั่น ความภาคเพียรเวลาเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นเรา ไม่ถอยฝ่าฟันไปได้ มีความอดทนขยันขันแข็ง แล้วก็รู้สึกตัวให้ชัดเจนขณะเคลื่อนไหว อย่าทำฟรีๆไม่ว่าจะเป็นการทำในรูปแบบยกมือ แม้เราเดินจงกรมแม้แต่เราเดินไปทานข้าว เข้าห้องน้ำพยายามกลับมา เริ่มต้นที่การรู้ตัวบ่อยๆ ลืมแล้วก็แล้วไป ถ้าทำต่อเนื่องอย่างนี้สภาพแห่งความต่อเนื่องนี่มันจะสร้างสร้างความตั้งมั่นขึ้น ที่กายกับใจสัมพันธ์กันอย่าง ชัดเจนผ่อนคลาย แล้วก็ถูกต้องถ้าทำแล้วรู้สึกเครียดอึดอัดวางใจผิด ถ้าทำอย่างจริงจังตั้งใจต่อเนื่องและถูกต้องนี้ ผลลัพธ์จะเกิดขึ้น จากประสบการณ์ของผมเลือดตมาอย่างนี้ เรื่องศาสนามันเต็มไปด้วยภาษาเทคนิคเยอะแยะไปหมดเลยแม้แต่สติสมาธิไม่ๆม่นี้ผมก็ไม่รู้ว่าว่ามันคืออะไร แม้แต่พูดเป็นภาษาไทยแล้วไม่ต้องพูดล้าต้องแปลเป็นภาษานู่นภาษานี้มันมันเต็มไปด้วยศัพท์เทคนิค แต่จริง ๆ ศัพท์เหล่านี้เขากล่าวถึงสิ่งที่มีในเราอยู่แล้วอาตมารับประกันว่า แม้คุณฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าที่พูดมาทั้งหมดกล่าวถึงอะไรก็ตาม แต่ถ้าคุณรู้จักขณะที่พลิกมือรู้สึกตัว เคลื่อนไหวรู้สึกตัวเวลาความคิดเกิดขึ้นคุณปล่อยผ่าน แล้วก็กลับมารู้สึกตัว ทำอยู่อย่างนี้ตามย้ำตามซ้ำให้เกิดความคุ้นเินนี้สามวันเจ็ดวัน ผลลัพธ์มันจะปรากฏออกมา โดยคุณไม่ต้องรู้จักชื่อมันเลยก็ได้ ฟังไม่รู้เรื่องเลยก็ได้เพราะสิ่งนี้มีอยู่แล้วในตัวคุณ นั้นถ้าเราทำเรื่องนี้จริง ๆต่อเนื่องจริง ๆ มันจะปรากฏผลออกมา อย่างชัดเจนนั้นไม่ต้องห่วงเรื่อง เราไม่เข้าใจเรื่องภาษา แต่ให้เต็มใจที่จะทำที่จะเรียนรู้ทำอย่างผู้สังเกตการ อย่าทำแบบ อย่าทำแบบนักการค้าขาย มีผู้ได้ มีผู้เสีย เอ๊ะ วันนี้ไม่ได้ วันนี้ได้ อยากจะได้ แล้วจะได้อะไรล่ะ มันไม่มีดี อะไรที่จะต้องได้ เพียงแต่รู้สึกตัวล้วนๆทุนๆ ง่ายๆแค่นี้เองนะ ในความง่ายๆแค่นี้แหละ มันจะยังไม่รู้เรื่องอะไร ในขณะคุณยกมือ มันจะยังไม่เห็นผลชัดเจนเมื่อมันยังไม่เรียงตัวกันเข้า น้ำหนึ่งหยด คุณสมบัติของน้ำดับกระหาย เย็นสบายชำระความสกปรกได้ แต่น้ำหนึ่งหยดทำได้อย่างคุณสมบัติของมันไหม น้ำหยดหนึ่งดับกระหายไหมไม่ซักผ้าได้ไหมไม่ได้ อาบน้ำได้ไหม ไม่ได้ แต่น้ำหนึ่งหยดถ้าได้เรียงตัวกันเข้า เรียงตัวกันเข้า เป็นน้ำหนึ่งแก้ว ดับกระหายได้ไหม อาบได้ไหม อาจจะยังไม่ได้หรือได้ก็ไม่ดีพอ แต่ถ้าน้ำนั้นได้รวมตัวกันเป็นห่วงน้ำใหญ่เนี่ย มันจะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ความรู้ตัวสดสดน้อยๆอันนี้ ถ้ามันยังแค่น้อยเหมือนน้ำหนึ่งหยด คุณสมบัติแห่งความสด สติสมาธิปัญญารวมตัว อยู่ในนี้ทั้งหมดความเป็นอิสระความคลี่คลาย ความผ่อนปลนความเคลียร์ปัญหาในใจอยู่ในขณะหนึ่งนี้ทั้งหมด แต่เมื่อมันยังไม่รวมตัวกันพอ มันจะยังไม่แสดงผลมันออกมาตอนนี้นั้นคุณภาษาพระท่านจึงใช้คำว่า เจริญสติเจริญแปลว่าทำให้มาก เจริญเติบโตทำให้มันเติบโตขึ้น เติบโตขึ้น เติบโตขึ้น เมื่อใดมันเรียงตัวกันได้ระดับหนึ่งผลมันจะปรากฏออกมา ปรากฏออกมา นั้นหน้าที่ของพวกเรา จึงไม่ต้องสรุปประเมินประมวลอะไรทั้งนั้นก็ได้ เพียงแต่ตามย้ำตามซ้ำให้เกิดความคุ้นชิน ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับนอน ล้างหน้าแปรงฟันเคลื่อนไหว ใจรู้ เคลื่อนไหว ใจรู้กายไหวใจรู้ ซ้ำซ้ำซ้ำอยู่อย่างนี้ เหมือนพวกเราเคยฝึกพิมพ์ดีดกันไหมอย่างน้อยก็คงเคยเรียนใช่ไหม การฝึกพิมพ์ดีดฟอหอกอดอเอกอาสวซ้ำๆๆๆอยู่นั้น ชั่วโมงที่หนึ่งชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สาม คุณก็ทำอยู่จุดเดิม แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไร ความคล่องแคล่ว ความชำนิชำนาญ ความเป็น ความคล่องแคล่วความชำนิ ความชำนาญ กับความเป็นนั้น มันสัมพันธ์กับการฝึกฝน การเจริญสติ การทำความรู้สึกตัว ไม่ใช่การเรียนรู้แบบเหตุผล ไม่ใช่การเรียนรู้แบบได้ทฤษฎีรู้อโนนอันนี้มากมายคนละเรื่องกัน แต่นี้เป็นการตามซ้ำสร้างความคุ้นชินชนิดหนึ่ง ความคุ้นชินแห่งความรู้เนื้อรู้ตัว เมื่อมันสมบูรณ์มันจะแสดงตัวออกมาเป็นความคลี่คลายเบิกบาน โล่งโปร่งทำถูกสามวันห้าวันจะปรากฏผลอย่างชัดเจน ลองดูนะ นี่อาจจะเป็นเพียงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ได้ คุณอย่าเพิ่งเชื่อเด็ดขาด คุณจะต้องลงมือทำถ้าคุณไม่ลงมือทำเต็มที่ด้วยเงื่อนไขที่ถูกต้องต่อเนื่องอย่างนั้น จะไม่ปรากฏผลชัดเจนอะไร แม้คุณจะไปเที่ยวฟังคำสอนเปิดเทปอ่าน สนทนาธรรม ตั้งคำถามร้อยพันหมื่นแสนได้คำตอบจากร้อยอาจารย์แล้วก็ตาม ภาวะนี้ไม่สามารถเกิดด้วยระบบเหตุผล มันเป็นระบบของการประจักษ์แจ้ง เดี๋ยวระบุคำถามทั้งหมดหลังจากบรรยายเสร็จเอาไปดูถึงคนชื่อจำ Uh, is it important point the e m p h a s i z about the, the way of the practice? We need to have จริงจังตั้งใจต่อเนื่องกลุ่มต้อง We have the sincerity of the practice we have the determination of the practice. We need to keep the continuity of the knowing, very important continuity of knowing, and we have the right understanding or right, right about that. Because if you can uh, perceive or contact with the simple, simple feeling pure feeling, pure awareness, just just knowing, just uh, awareness, not create any because the the process of pure knowing or uh, pure awareness not uh, depends on the cause and effect. Not because not depends on the cause and effect, but it's uh, the nature, the nature of life. So we try to uh, create the thought like it and that. That's it, the hindrance of the practice. That's the obstacle of the practice. So try to keep the pure light, pure body, like you use the type type printer, type printer. Uh, for the first hour, second hour, you still clumsy. When you do it, repeats again, again, one day, two day, one year, two day, your type very, very, very fluent really killing because of what? Because accumulate the repetition of the action. The same thing when you keep the repetition of the practice like it, keep continuity of the practice like it. such a pure knowing will be uh, appear. Uh, it's not depends on the theology, not depends on the philosophy, not depends on the psychology, but depends on enlightened, enlightened insight. That's the process of the uh, continuity of the practice. Okay. เปิดโอกาสให้ทำดีกว่าไหมนะมีอะไรจะทำเช่นคือที่พระอาจารย์แนะนำเวาปฏิบัตินะครับให้เราทำง่ายๆสบายๆไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปคิดอะไรแต่อีกในหนึ่ง เวลาเราฟังธรรมก็เหมือนว่าเราทำไปเพื่อหวังเพื่อจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแล้วมันทำยากครับ ในเมื่อฟังแล้วพ็สามวันเจ็ดวันน่าจะได้เห็นผลเองว่าเป็นยังไงแต่ยังไงก็บอกว่าก็ทำโดยที่ไม่ต้องไปหวังมันเนี่ยครับมัน อืม มันไม่เก็ตมันไม่ยากหรอก คือถ้าพูด คือธรรมะนี่ พูดในยะนี้จะพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้จะเกิดผลอย่างนี้แล้วจะได้อันนี้ พูดแบบสร้างแรงจูงใจ ถ้าพูดแบบให้สัมผัสอาการเลย มันมีอยู่แล้วนะ อยู่กับความสมบูรณ์ โดยไม่ต้องรอคอยอะไร ดังนั้นสองคำเนี่ยพูดเหมือนไปคนละทาง แต่พูดอันเดียวกัน ในบอกว่าถ้าทำความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆสั่งสมไปถึงจุดสมบูรณ์ มันจะเกิดภาวะตื่นโพลงดูเหมือน จะต้องมีการเข้าถึงได้รอคอยใช่ไหม เหมือนมีความหวัง แต่การที่จะเข้าถึงความสมบูรณ์และตื่นพงก็คือ ความรู้สึกตัวอันสมบูรณ์นี่แหละ คือภาวะอันนั้นดังนั้นถ้าเรา ขณะที่เราอยู่ เมื่อไรจะเกิดหนอ เมื่อไรจะโพงหนออาจารย์ท่านว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ยิ่งไปฟังมาหลาย ๆ ทฤษฎีหลวงพ่อนั้น บอกเขียนนั่นวาบแจ้งโล่งยุ่งตายเลยทีนี้ แต่ถ้าไม่หวังไม่เป็นอะไร สภาวะนั้นจะปรากฏขึ้นมา เพราะสภาวะแห่งความรู้อันนั้นน่ะมันไม่ใช่ภาวะที่จะต้องหวัง เคลียร์ไหมไม่เคลียร์ก็ไม่รู้จะทำยังไงแหละมีท่านใดจะเพิ่มอีกไหมคำถาม u อ student uh, p r a c t i t e r when we practice and our um, teacher try to repeat, you do it without any uh, any without any uh, getting result of the practice, but you try to practice. But at the same time, everybody practice anything, work anything, or earn anything, need the result of the doing, result of the practice, the effect of the practice. But we do like this. A teacher teach, and tell and told us, don't uh, get hoping like this and that. Don't get uh, wish the result of the practice, but just practice, just practice. Maybe the two words like conflict each other, conflictual. But what is the, what is exactly what is, they are already on that? How to get right understanding about it? Uh, the teacher answer. Uh, you do that like uh, you uh, do without any hoping, like uh, you breathe in and out every day, like uh, you do something, like uh, you write, uh, writing or typing, or do something, accumulate the skillful, we call skillful action. It's not for knowledge, it's not for get the, the wisdom or get any result of the practice but we try to accumulate skill skillful action, skillful mind, and skillful uh, practice early, so that will become uh, the effect automatically without any hoping. That's the answer. How do you do?ก็คงจะไปทำให้มันมาก จึงจะสัมผัสสิ่งนี้ได้ จริง ๆ สิ่งนี้มันสัมผัสอยู่แล้ว เพียงแต่มันยังไม่โตขึ้นเท่านั้นเอง เคยเห็น เห็นเม็ดมะขามไหมถ้ามีคนบอกว่า ในเม็ดมะขามนะมีทั้งราก มีทั้งต้น มีทั้งเปลือกมีทั้งใบ แล้วก็มีผลมันด้วย ในนั้นแหละ อยู่ในนั้นแหละ เราคงไม่เชื่อ แต่ก็บอกว่า เอาลงไปในดินพ่อปลูก ในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ เลี้ยงจนมันโตขึ้นมา สิ่งนั้นมันจะออกมา สมบูรณ์ในนั้นอันเดียว ในความรู้สึกตัวในน้อยอันนี้เนี่ยเมื่อสร้างความคุ้นชินกับสภาพอันนี้ สั่งสมเข้า สั่งสมเข้า มันเหมือนเอาเมล็ดมะขามนั้น ลงไปในดินได้อุณหภูมิที่เหมาะสมได้น้ำได้เลยมันจะงอกมาแตกออกมา เป็นระยะระยะระยะเว้นแต่ว่ามันเป็นเมล็ดมะขามเน่า แล้วก็มันในน้ำได้อุณหภูมิไม่เหมาะสม นะ คนทุกคนมีเมล็ดพันธุ์อันนี้อยู่ ถ้าเป็นเมล็ดเน่า คือไม่ไม่ยอมมาเรียนรู้มัน ไม่ยอมเอาลงดินมาปลูก ขณะที่ปลูกแล้วละเลยการดูแล ไม่ให้น้ำในวาที่สมควรไม่ป้องกันวัชพืช ในระหว่างคุณภาวนาเนี่ย การปลุกเร้าสร้างเจริญสภาพ ธรรมะอันนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องกำจัดวัชพืชด้วยทั้งรวง วัชพืชของมัน หนึ่งความเกียดคร้าน เบื่อเสงงพราะเกียดคร้านเบื่อเสงแล้วเราหยุดถ้าง่วงมา แล้วเราสมยอมกับความง่วง นั่งหลับว่าเมื่อคืนนี้หลับไม่สนิทคุยกับเพื่อนข้างห้อง เอาสักหน่อย ถ้าเราสมยอมเนี่ย แสดงว่าเราไม่กำจัดวัชพืช สภาวะนี้จะไม่ตื่นโพงจะตื่นโพงชาหรือบางคนชอบคิด ยกเรื่องขึ้นมาคิด เดินเดินไปมันไหลไปแล้วมันก็ยกเรื่องนั้นเรื่องนี้ มาคิด เอออันโน้นเอออันนี้ โดยที่สุดวิธีปฏิบัติแบบนี้ คุณไม่ต้องยกแม้แต่หลักธรรมะขึ้นมาคิดเลยนโมแปลว่าอะไร อิธิปิโสคืออะไรอะไรคือเรียสัตมาถักทอเรื่องขึ้นมาในใจ นั้นคุณจะออกจากสภาพเปล่าๆอันนี้ ความรู้ตัวเปล่าๆอันนี้มันจะไม่โตขึ้นมา เพราะสภาพแห่งการนึกคิดปรุงแต่งมันจะไปบดบังสภาวะแห่งความเรียบโปร่งอันนี้ นั้นให้คุณคลีนออกทั้งหมดเดลิทออกทั้งหมด ด้วยกันขยับมาสู่การเคลื่อนไหวใหม่ ๆ มันไหลไปไหลมาอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะ สรุปการปฏิบัติทำความรู้สึกตัวเฉยๆรู้สึกตัวแล้วสลัดความคิดออกไป พอรู้ว่ามันคิดปล่อยทิ้งไปเลย ให้หลบตัวมาอยู่กับการเคลื่อนไหว ตามย้ำตามซ้ำง่ายๆแค่นี้จะเกิดผลดีขึ้นมาเดยูทายทูันนดอน์กรีโเป็ะขาม and you watering it every day, every day. That is your duty only then. You have you don't have right to create any tamarind seed, uh, tamarind uh, seeds or any any way. But try to put the fertilizer, watering every day. That the tamarind seed will be spring as sprout to be tamarind tree automatically. The same thing. The Buddha seed or Vedic seed living in every human mind. You, if eh, you try to <coughs> uh, more have more interesting to practice, to practice, to practice meditation like you watering every day, such as the body tree or the tree of enlightenment be spring and sprout day by day and night by night by nature. But your duty or your <coughs> function try to uh, release. <coughs> I try to root up the, the weed. The weed, maybe such a weed or the bad seed cannot create the tamarind uh, tree. So you try to protect and clean up, clean, clean up this all weed, Let the tamarind seed uh, grow up. Or <coughs> uh, also we call dance. Actually, when we practice, we, we have a five effect, like uh, drowsiness, laziness, ill will, dodgefulness, skeptical doubt. Also, the week of the practice, the week like the week, You need to root up all of it. And if uh, thinking and thoughtfulness come, you let it go immediately. Let it go. Root up immediately. Don't, don't keep it. Don't stay with it. You get in it. That's we call we need to clean up the weed t h a t let the the seeds of knowing grow up and up and one day satya growing out the awakened mind will be big t r o w e l i n g tree the same symbol okay รู้สึกตัวธรรมดาเวลาที่เราตื่นนอนเนี่ยเราต้องรู้สึกตัวอยู่แล้วไม่งั้นเราก็ต้องเดินตกกระดานเลย คือนั่นคือรู้สึกตัวทั่วๆไปธรรมดาเพื่อที่จะปลอดภัยเราไปไหนมาไหนกับรู้สึกตัวว่ารู้สึกตัวเนี่ยต่างกันไหมเจ้าคะต่างกันมาก กับฟ้ากับเหวเลยละ่ะ ความรู้สึกตัว หลายคนได้ยินคือคำเหล่านี้นะอาตมาก็ได้ยิน แม้แต่ตัวเองมาฝึกใหม่ ๆ ก็เคยตั้งคำถามแบบนี้แหละ รู้สึกตัวรู้สึกตัว ฉันไม่รู้สึกตัวฉันก็บ้าตอนนั้นแล้ว แล้วความรู้สึกตัวที่ว่ากับความรู้สึกตัวตามธรรมชาติที่เราตื่นขึ้นมาปั๊บตื่นขึ้นมา เธอรู้สึกตัวหรือยัง ถ้ายังไม่รู้สึกตัวก็ยังหลับอยู่ ตื่นขึ้นมาก็ชื่อว่าไอ้รู้สึกตัวแบบสัญชาตญาณเหล่านี้ ที่เราเดินไม่ตกกระไดเราเจอหลุมเราก็ไอ้ภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้สึกตัวหรือเรียกว่าสติระดับสัญชาตญาณซึ่งมีอยู่แล้วในคนทุกคนในสัตว์แต่สติอันนี้ที่เป็นสติปัฏฐาน หรือพูดภาษาไทยว่าสติปักลงที่ฐานเนี่ย คือขณะที่นั่งอยู่ย่อมรู้ชัดว่านั่ง คนทั่วไปนั่งอยู่นี่เราใจลอยคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ ถ้ามีอะไรมามึนชาที่ขัน ที่ขาค่อยขยับมารู้ตัว แล้วก็ขยับด้วยความอึดอัดกัดเคืองด้วยนะ แต่ความรู้สึกตัวอันนี้ เราเคลื่อนไหวเราแปลงฟันเราอะไรต่างๆเหล่านี้เราไม่สัมผัสมันเลย เอาง่าย ๆ วันนี้คุณกระพริบตากี่ครั้งเนี่ยตั้งตื่นตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนนี้คุณลองกระพริบตารู้สึกไหม รู้สึกง่ายๆอันนี้แหละ ถ้าตมาไม่ทักหรือไม่บอก คุณพิบตามานานแล้ว คุณไม่สัมผัสมันเลย ในความรู้สึกตัวน้อยๆสดๆอันเนี้ยมันมีพลังมากเลย นั้นความรู้สึกตัวที่ว่าเนี่ย กับความรู้สึกตัวระดับสัญชาตญาณคนละอย่างกัน เขาเรียกความรู้สึกอันแบบนี้ก็เรียกว่า เป็นสติปัฏฐาน สติที่ปักลงที่ฐานกายฐานจิตแล้วเฝ้าดูสัจจะความจริงอันนี้ กายเคลื่อนไหว จิตเคลื่อนไหว แล้วจะคลายความเข้าใจผิดว่า มันจะคลี่คลายอุปทานเข้าใจความยึดถือว่ามีเราอยู่ในนี้ อันนี้ค่อยพูดกันไปนะ แต่ความรู้สึกตัวที่เป็นระดับสัญชาตญาณเช่นตื่นขึ้นมาฉันก็รู้สึกตัวแล้ว มีอะไรมากระทบเจออะไรฉันก็หลบหลีกได้ ความรู้สึกตัวแบบนี้ก็เรียกว่าความรู้สึกตัวในระดับสัญชาตญาณซึ่งคนและสัตว์ที่ยังไม่พัฒนาก็มี แม้แต่ระดับสัญชาตญาณยังมีความแตกต่างกันเยอะนะ ระดับสัตว์ก็จะค่อนข้างจะต่ำหน่อย เราจรึงไม่สามารถฝึก ช้างฝึกลิง ฝึกแม้แต่สัตว์ที่ฝึกได้จริงๆนะฝึกลิงเล่นละครฝึกลิงทำอะไรได้เยอะแยะ ฝึกควายไถนาได้ แต่เราไม่สามารถบอกควายเมื่อเดินอยู่ให้รู้นะว่าเท้าเนี่ยมันก้าวไป เลี้ยวซ้ายรู้นะเลี้ยวขวารู้นะ ลิงเอ๋ยจงนั่งรู้ตัวหายใจเข้ารู้ตัว เราไม่สามารถบอกสิ่งเหล่านี้แก่สัตว์ได้ แต่มนุษย์บอกสิ่งนี้ได้นั้นความรู้สึกตัวสองอย่างเนี่ย มันเชื่อมต่อกันในแง่เราพัฒนาสติระดับสัญชาตญาณขึ้นมาสู่ ระดับสติปัฏฐาน ความรู้ตัวที่ตื่นขึ้นมาก็รู้ตัวแล้ว นั่งอยู่ก็รู้ตัวไม่เจ็บไม่ป่วย อันนี้เป็นความรู้สึกตัวอีกแบบหนึง่งแต่ความรู้สึกตัวที่เป็นสติปัฏฐาน ที่เป็นสติที่ถูกพัฒนาขึ้นไปสู่การรู้แจ้งจะเป็นสติระดับที่สองเป็นสติที่เชื่อมต่อกับปัญญาญาณเพียรไหมเ t u d e n t article education. uh, sometimes we have very, very uh, aware, we have perfect awareness, we have uh, mindful action, wisdom, mindful action, but we, sometimes we still misdoing, misspeaking, mistaking. Even though we have the self-awareness, why like that? If you talk about, if we have mindfulness or self-awareness, we uh, can control, I cannot do anything wrong. But it's still wrong, like uh, you fall down, you trunk some, you, you, are toe hit uh, some, something that injure you, make a wound. Then do we have the mindfulness, why like that? She asked Uh, the answer, uh, the, teaching teacher answer, we have two kinds of, two level of mindfulness. Uh, first level we call manipulated by nature or by, by <clears throat> instinct or by habit. Everybody have, every animal have. But the second level we call foundation, uh, the real mindfulness or the four foundation of mindfulness. Four foundation of mindfulness should be developed. That the, the super uh, mindfulness. That's the four foundation of mindfulness we need to follow it, we need to practice. Then we upgrade the, from first level to the second level, upgrade the uh, mindfulness by the nature, by the hindrance, uh, by the instinct power, uh, by the habit energy to be the uh, perfect mindfulness. Even the animal also, we can train to do it like a uh, like a monkey, like a, a buffalo, like an elephant. We can train them, but train by remember. If you try to train them but when you walking, you be aware, be aware of your walking. We cannot select it with other animal, but we can tell, we can train the human being know about it. But animal can know, cannot. You cannot train the uh, the elephant have the mindfulness. You cannot train buffalo uh, do like like a you, but we can train the human being to upgrade the uh, habitual mindfulness, habit and uh, mindfulness. I would say like that. So we can uh, do that the sensation of mindfulness. So we need to develop the full foundation of mindfulness, the upgrade from first level to the second level. Understand? Okay. พระอาจารย์ครับอย่างเช่นความรู้สึกถ้ามันเกิดพร้อมๆกันขึ้นมา เรามีวิธีการกำหนดยังไงอย่างเช่นกระพริบตาด้วยแล้วก็ท่านี้ด้วยมีวิธีการกำหนดยังไงครับไม่ต้องกำหนดอย่างไรมันปรากฏก็รู้มันตรงตรงนั้นแหะคือ เราขณะที่เคลื่อนไหวอยู่ใช่ไหมบางทีลมพัด มาเย็นวุบว่าบางทีเหน็บชาที่ขาแกนก็เกิดร่วมบางทีปวดหลังปวดเดียวแม้แต่พริบตา เราไม่ใช่เข้าไปพริบตาหนอ ปวดหนอไม่ใช่ไป จี้ทีละจุดละจุดอย่างนั้น เพียงแต่เคลื่อนไหวอย่างคลี่คลายตรงนี้ ความรู้สึกตัวที่สมบูรณ์ขึ้น เขาจะรู้กว้างขึ้นกว้างขึ้น ไม่ไม่ใหม่ในแค่พลิกมือปั๊บความคิดลากไปเบื่อลากไปเมื่อตัวนี้ยิ่งสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้น เราจะเห็นอาการที่เกิดขึ้นในกายนี้ เย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงไว้พิบตาคือน้ำลายจะสมบูรณ์ขึ้นสมมติยิ่งรู้สึกตัวได้แม่นยำมั่นคงขึ้น ภาวะแห่งการเคลื่อนไหว ตามธรรมชาติจะปรากฏให้รู้เรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้น จึงไม่ต้องไปตั้งท่าพิเศษ เคลื่อนไหว คลี่คลายไปเหมือนเดิมพิบตามันรู้ก็รู้พร้อมๆกันไป รู้พร้อมกันก็เรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมไปเลย ไม่ต้องไปอ๋อตอนนี้ปวดไปจิ้งใส่ ไปจ้องใส่ปวดเนาะปวดเนาะนี่ว่ามัน เนาะมาเคลื่อนเนาะจึงแนะนำว่าให้รู้คลายคลายรู้เคลียร์รู้เบาๆไม่ใช่การจ้องใส่ จ้อง จ้องใช่ใถ้าอย่างนี้จิตจะถูก โฟกัสลงไปที่จุดนั้น มันจะไม่เป็นการรู้พร้อม แล้วมันจะเป็นแค่ความสงบแบบสมถะแต่ถ้าความรู้สึกตัวเบาๆตามองอะไรก็ได้หูได้ยินอะไรก็ได้ แต่ใจสนใจการเคลื่อนไหวจึงมีคำถามที่ว่าขณะที่ฟังอยู่ยกมือด้วยมันจะรู้เรื่องได้ยังไง อันเป็นการคิดถาม แต่ถ้าเรายกไปฟังไปจะเข้าใจ ว่าจิตนี้เขาไวมากในการ รู้พร้อม ปับปับปับปับอันนั้นไม่ต้องพิเศษนะขณะเออมันปวดขึ้น ปวดขา มันไม่ต้องหยุดการขึ้นมือเพื่อไปดูขาปวด มันมันปรากฏรวมๆไม่เห็นอยู่แล้ว ยิ่งรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวได้มั่นคงอย่าว่าแต่จะรู้แค่ปวดขาพิบตาเลย แม้แต่ชีพจรเต้นอะไรที่เคลื่อนไหวที่ละเอียดก็จะลงก็ไปพร้อมไปเลย นั้นในช่วงใหม่ๆ คนแค่เคลื่อนไหวอย่างนี้ เวลาพิบตามันมันสัมผัสได้ก็สัมผัส ถ้าสัมผัสไม่ได้ก็แล้วไป แต่จุดนี้เป็นจุดกระตุ้น เหมือนกับเราโยนหินลงน้ำนะโยนแป้งลงไปเนี่ย ตัวตกกระทบมันตรงนั้นแต่แรงกระเพื่อมจะผ่านไปหรือเรา จับต้นไม้เขยา่า จับต้นไม้จับที่เดียวเขยา่า แต่มันจะสั่นทั้งตัว สั่นทั้งต้นมันนั่นแหละนั่นความรู้สึกตัวที่มันเยอะแยะที่มันปรากฏเย็นร้อนอ่อนแข็งเจ็บปวดไม่เพียถ้ามันปรากฏรู้ก็รู้ แต่สนใจการเคลื่อนไหว รู้สึกตัวตรงนี้ไว้ แต่ถ้ามันไม่รู้ก็แล้วไป ไม่ต้องไปพิเศษอะไรกับมันนะ I'm student at t h w e f o the mind quite, quite, quite like uh, you focus your mind with the hand movement. How can we know other kinds other movement? Like uh, you feel hurt your leg or joints, but you still keep your mind with the hand movement. Like, how can we know every action at the same time? It confuse us. Yeah, like How can we solve the problem? It is the question. And the answer like this. When we be aware of the whole body, we try to below the whole body, not any any special points. If you try to suppress your mind, you focus your mind, keep strong, concentrate your mind with any points of body. That's the way of samatha, the way of the suppress the mind, the way of uh, uh, press the mind down and down. That's the way of samatha. It's another way of insight. So you need to uh, check whole body Lord holy, like you drop the bubble in the lake. When the bubble touch the surface of the lake, the, the vibration, but the exchange around, the cycle around, vibration very wide and wide and wide. When you focus somewhere in the body, is a vibration of the knowledge, vibration of knowing, uh, action around the body. Like you hold the the tree and you shape the tree. Only one point. But the tree can be vibration whole, whole tree. But you hit only one point of the tree, but the tree can shake the whole, the whole, uh, the whole tree. The same thing. When you be aware of some part of the body, but you can know whole the body by nature. No need to keep strong forget any points of has a bodily movement. Understand? ดิเซ i เ the last q u e คำถามสุดท้ายในการดีเนลาหมดแล้วมีมือกันสิบกันทำเยอะๆคำถามจะเริ่มน้อยลงน้อยลง และไม่ต้องการคำตอบข้างนอกด้วย ไม่นี่คือการเรียนรู้นะ คงจะได้กินข้าวกันสักทีในท้ายที่สุดของการ พูดคุยในช่วงเช้านี้ ขอพวกเราได้เข้าถึงความสุขร่วมกัน มีความเยือกเย็นเป็นสุข มุ่งมันพัฒนาตนไปสู่ความรู้แจ้งปัญหาดบสักระหว่างวันที่จะเกิดในการปฏิบัติ ก็เรามีความอดทน มีความขยันขันแข็งในการปฏิบัติ พรนให้กันไม่ได้ แต่ทำเอาให้มันเกิดขึ้นได้ เราทั้งหลายจงเข้าถึงพรคือความประเสริฐอนันต์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเตือน